أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون بعد إياكم احمد الله سبحانه وتعالى كذلك هو مثالا السلام على صلى الله عليه وسلم na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala dada zanguni katika uislamu dada zanguni katika kitabu na sunna tumekusanyika sehemu hii ambayo ni nyumba katika majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala lengo likiwa ni kwa ajili ya kukumbushana mambo mbalimbali ambayo yanahusu dini yetu hii ya Kiislamu na maudhui yetu kwa Jumapili hii ya leo inawezekana hii maudhui ikaendelea Jumapili inayofuata na wende inayofuata mpaka tukamaliza ni kuhusiana na hadithul ifki maneno ya uongo ambayo alikuwa amezuliwa mama yetu Aisha radhiallahu ta'ala anha na katika sababu ambazo zimenifanya kuzungumzia hii maudhui ni kwa ajili ya kupata mazingatio na mawaidha kwa yale ambayo yaliwapata wale waliopita kabla yetu katika mitihani na katika masaibu wakasubiri mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akawalidia hali ya kuwa imia Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yaqul man kana minkum mustannan فليستنى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنه أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأمعقها علما وأكلها تقلفا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه anasema mwenye kuiga miongoni mwenu aige wale ambao tayari wameshakufa kwa sababu mtu ambaye yuko hai haaminiki na fitna akasema ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam hawa waliokufa na kusudia masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam abaru hadhihi al-umma quluban ambao nyoyo zao katika huu umma zilikuwa ni njema wa amhaquha ilman na vile vile nyoyo zao na wenyewe na katika upande wa umma elimu yao ilikuwa ni kubwa wa akalluha takallufan na ukiangalia katika huu umma walikuwa ni wachache kujikalifisha mambo ambayo hayamu katika dini sasa kutokana na hili la Ibn Mas'ud radhiallahu anhu la kutupa usia wa namna hii tukaona iko haja ya kuangalia maisha wale wema waliotangulia ambao yeye amesema yule anayetaka kuiga miongoni mwenu na ataige wale ambao tayari sasa huyu mama yetu Aisha ndo katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na ninyi ni wanawake kwa tukaonelea tupitie uh, habari yake hii ambayo yeye alizuliwa ili kusudi ninyi kama ninyi muweze kupata mazingatio na kuangalia namna gani wale walio kuwa ni wenye kusubiri kutokana na ile mitihani ambayo ilikuwa inawapata katika hii dunia hii ni hadithi hadithi ambayo iko katika sahihi zote lakini vile vile iko katika sunani zote lakini tumekuja kuchukua kwa riwaya ambayo iko katika sahihu al-Bukhari riwaya ambayo katika sahihi al-Bukhari na utangulizi wa yale ambayo yako ndani yake kwamba siku miongoni mwa masiku Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka na mama yetu Aisha na kuelekea katika mapigano katika jihad kwa hiyo wakati wanarudi walifika sehemu wakapumzika wakati wanapumzika mama yetu Aisha akatoka kwa ajili ya kwenda kujisaidia baada ya kujisaidia kujiangalia kwenye kifua chake alikuwa na cheni ambayo alikuwa ameivaa hakuiona kwa hiyo akabaki kuitafuta ile cheni mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake wakaondoka wakaendelea na safari mama yetu alikuwa na sehemu rasmi ambayo alikuwa anakaa ndani yake alafu ile sehemu ikawa inachukuliwa na kuwekwa juu ya mgongo wa ngamia sasa mwenyewe alikuwa ni mwembamba na alikuwa ni binti mdogo kwa hiyo wale ambao wanaibeba kile kitu na kuweka katika mgongo ngamia walikuja wakachukua na kuweka katika mgongo ngamia wakaondoka zao wakiwa wanadhani kwamba Aisha yuko kumbe hayuko kwa wakaendelea na safari Aisha alimaliza kufikia haja yake kufika ile sehemu kutoka wale tayari wameshaondoka ikawa ya hana namna hana cha kufanya isipokuwa ni kubaki ile sehemu ambayo waliokawepo basi akalala zake polini yeye ilikuwa ni usiku kulikuwa na sahaba mmoja ambaye yeye alibakia nyumba ya jeshi ili kuangalia huenda kama kuna mtu amesahau kitu yeye akichukue na kupeleka kwa hiyo alipofika ile sehemu akakuta mama yetu Aisha yuko pale kalala basi kilichotokea ni kumbeba kwenye mnyama wake na kufuata ule msafara uliko kwa hiyo walipofika sasa kwenye ule msafara wa mtume الله عليه وسلم na masahaba zake ndani yake kulikuwa na wanafiki lakini Abdullah ibn Ubay ibn Salul wakasingizia jambo baya kwamba Aisha amfanya uchafu wa zinaa na yule sahaba ambaye alikuwa amemkuta pale peke yake kisha akafuatana naye huko kwa utangulizi hali ilikuwa hivyo kwa hiyo yakatokea yaliyotokea ambayo ni mengi kwa hiyo yote kiujumla tutayapata katika hii hadithi na vile vile tutakuwa tunasimama kwa kila nukta kwa ajili ya kuleta faida ambazo tunazoona kwamba zinanasibiana na sisi na kuweza kujifundisha mambo mbalimbali ambayo yanahusu dini yetu ya Kiislamu kwa hiyo katika karatasi ambazo umepewa maudhui ya juu imeandikwa hadithu ifki min sahih al-bukhari hadith ya ifki kutoka katika sahihi al-bukhari maneno ya uongo kutoka kwenye sahih al-bukhari hii hadithi inapatikana katika kitabu al-maghazi kitabu al-maghazi yani ni kitabu ambacho kinazungumzia habari za vita sahihu al-bukhari kuna vitabu vingi sasa hii hadithi inapatikana katika kitabu al-maghazi hiki kitabu kinahusiana habari za vita habari za jihad na hadithi yenyewe bizdad inapatikana katika babu hadithi al-ifki mlango wa hadithi ya ifki hii hadithi sasa inazungumzia hali halisi ambayo ilikuwa imetokea kuhusiana na hili ambalo nimetanguliza mwanzo Imam Bukhari rahimahullah anasema hadathana Abdul Aziz ibn Abdullah ametusimulia Abdul Aziz ibn Abdullah huyo Abdul Aziz ibn Abdullah anasema hadathana Ibrahim ibn Sa'd ametusimulia Ibrahim ibn Sa'd an Salih kutoka kwa Salih an ibn Shihab kutoka kwa ibn Shihab قال ابن شهاب anasema حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود amenisimulia Urwa ibn Zubayr kadhalika Sa'id ibn Musayyab kadhalika Alqama ibn Waqqas na Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud hawa wote wanne hawa wote wanne hawa Ibn Shihab anasema wamenisimulia ani Aisha kutoka kwa Aisha رضي الله تعالى عنها فابن الشهاب عن الهذا قلنا خصيانا نا هي خبر يا عائشه ومن سموليا هاو watu wanne ابن الزبير سعيد بن المسير علقمه بن وقاص عبيد الله بن عبد الله بن عقبه بن مسعود ومن wamesimulia kutoka kwa mwetu Aisha radhiallahu anha ambaye ni zauji nabii sallallahu alayhi wasallam mke wa mtume sallallahu alayhi wasallam Aisha amesimulia kitu gani anasema hina qala laha ahlu al ifki ma qalu kwa yale waliyosema kuhusu yeye mama yetu Aisha watu wa ifki watu wa uongo watu ambao walikuwa wametunga uongo yale walioyosema kile kusudiwa unafiki walikuwa wamesema yale waliyosema katika maneno ya uongo kuhusiana na mama yetu Aisha kisha ibn shahab anasema wa kulluhum hadathani ta'ifatan min hadithiha na kila mmoja katika wao amenisimulia sehemu katika hadithi yake Aisha yani katika wanne ibn Shihab anasema kila mmoja amenisimulia tarehe ya hadithi yake huyu mama yetu Aisha radhiyallahu anha وبعضهم كان اوعى لحديثها من بعض na baadhi yao walikuwa wamehifadhi zaidi hadithi hadithi yake mama yetu Aisha kuliko wengine baadhi yao katika wale wanne ambao Ibn Shihab amepokea hadithi kutoka wao baadhi yao walikuwa wamehifadhi zaidi kuliko wengine wa baadhi hadithihim yusaddiq ba'dhan wa in kana ba'dhum aw'a lahu min ba'dhi وبعضهم كان اوعى لحديثها من بعض واثبت له اتصالا na kila baadhi yao walikuwa wamehifadhi zaidi hadithi yake mama yetu Aisha kuliko wengine wa athbata lahu ikhtisasan na baadhi yao walikuwa wamedhibiti vizuri katika kuelezea baadhi yao walikuwa wamedhibiti vizuri kabisa katika kuelezea hii hadithi anasema waqad wa'aitu an kulli rajulin minhum alhadith alladhi haddathani an yaani Aisha na nimeifaham kutoka kwa kila mtu miongoni mwao hadithi ambayo amenihadithia kutoka kwa Aisha wa baadhi hadithihim yusaddiqu ba'dan na baadhi ya hadithi yao inasadikisha nyingine yani kila hadithi ya mmoja katika wao inasadikisha hadithi nyingine wa in kana ba'dhum a'alahu min ba'd na hata kama na kuwa baadhi yao wamehifadhi zaidi hiyo hadithi kuliko watu wengine qalu naanza sasa qalu wamesema قالت عائشه amesema Aisha رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anapotaka kusafiri anapiga kura baina ya wake zake mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anakusudia safari na katika hiyo safari anakusudia kuwa na mmoja katika wake zake basi alikuwa anapiga kura baina yao kura ni jambo ambalo lina sheria katika dini yetu na kura ni njia katika njia ambazo zinaainisha haki ya mtu au inaainisha fungu fulani ikiwa haiwezekani wale watu hiyo haki kugawana au hilo fungu kugawiwa falqura hiya kwa hiyo kura ni tariqatun tuhmalu bisihami wanakuha ni njia ambayo inafanywa kwa mishale zamani wenyewe walikuwa wanatumia mishale katika upikaji wao wa kura wanakuha na mfano wake kama ilivyokuwa makaratasi ili kwa ajili ya kumwainisha mtu ambaye anastahili hiyo haki inawezekana karatasi moja itaandikwa jina la mmoja kati hao ambao wanastahili hiyo haki halafu na makaratasi mengine yakaachwa hivi kwa hiyo yule ambaye akipata kikaratasi ambacho kimeandikwa hiyo haki hiyo haki itakuwa ni ya kwake kwa ni njia ambayo wao zamani walikuwa wanatumia mishahara lakini na vile vile inaweza kutumika kitu kingine litayini dhati inatumika kwa ajili ya kumwainisha mtu yani watu wako wengi inawezekana hiyo hasa haiwezekani watu wote wakapata kwa ni njia ambayo inatumika kwa ajili ya kumwainisha mtu mmoja au nasibi au kuainisha fungu fulani kuainisha fungu fulani au hukmin au hukum min baini amsalihi baina ya vitu ambavyo vinafanana na huyo mtu au hilo fungu au hiyo hukumu ikiwa haiwezekani kuenea wote huwa inatumika kura kwa ajili ya kumwainisha mtu ambaye asiyekuwa na stahiki au fungu au hukumu baina ya mfano wa hivyo ambao tumevitaja idha lam yumkin ta'yinuhu bihujjatin ikiwa haiwezekani kuainisha kwa hoja kwa hiyo njia ya kura katika vitu ambavyo haiwezekani watu wote kupata kwa pamoja ni njia ambayo ni mashuro ni njia ya sheria bali ittafaqa al-fuqaha ala mashru'iyyati al-amal bil-qur'ah wameafikiana mafukaha watu wafikini watu ambao wanaofahamu na dini juu ya usheria wa kufanyia kazi qur'a fil huquqi awil masalih al-mutasawiya katika haki au katika maslahi yanayolingana inda tanazu'i wakati wa mvutano yani kila mtu alikuwa anastahiki lakini sasa haiwezekani kumtanguliza mtu mmoja kwa njia itakayotumika ni kura baina yao kwa ajili ya kumwainisha kwamba hii haki atakuwa anastahiki huyu inafanyika hivi kwa sababu gani dafa'an lidhara'i kwa ajili ya kuepusha chuki walahad na hikdi inatumika hii njia kwa ajili ya kuepusha chuki na hikdi baina ya wale ambao wanayostahili hiyo haki wa min almawadhi' allati tumaru fiha alqur'a na katika maeneo ambayo yanatumika ndani yake qur'a baina zawjati inda iradati safar ni baina ya wanawake yani kama mtu ana mke zaidi ya mmoja ana watu wawili ana watu watatu au ana watu wanne itatumika kura pale mwanaume anapotaka kusafiri na mmoja wao kwa yule ambaye atakayepata basi ndiye atakayetoka naye yule ambaye atakayepata kura ndiye ambaye atakayetoka naye kwenye hiyo safari yake wakadhalika idha zuffat ilayhi imra'atan fi layla kadhalika ikiwa mtu ameoa mmoja wanawake wawili au watatu haiwezekani kutanguliza kwenda kulala na mmoja kwa haja extended kile kwa nini kwa sababu wale wote ni wake zake na kila mmoja ana haki na kulala na wote katika ule usiku haiwezekani kwa kinachofanyika ni kura yule ambaye atiepata ndiye ambaye ataenda kulala naye kwa anachofanya ni nini akraa bainahuma atapiga kura baina ya hao wanawake lakini vile vile sisi tuko katika mwisho wa mwezi wa Ramadhani mwisho wa mwezi wa Ramadhani na kuna zakatul fitri mwanaume yeye inabidi aitolee nafsi yake inabidi awatolee wake zake kama na mke zaidi ya mmoja inabidi atolee watoto wake mama yake na baba yake sasa huku kutoa mwenyewe hiyo zakatu fitri kunakuwa baada ya yeye kuwa tayari ameshaondoa chakula chakula yeye na familia yake ile siku ya Idi na ule usiku wake kitakachobaki sasa ndio anatoa zakatul fitri sasa ikiwa kwenda na watu sita wakuwatolea zakatul fitri yani kwanza yeye mwenyewe kwenda na watu wawili kadhalika ana baba ana mama na mtoto ikawa hiyo zakatul fitri haitoshi kwa wote kwa hiyo kama zakatul fitri haitoshi kwa wote anachokifanya ni nini anaanza kwanza kutolea nafsi yake anaanza kutolea nafsi yake kisha baada ya hapo ataangalia wake zake baada ya wake zake ataangalia mama yake baada ya mama yake atamwangalia baba yake baada ya baba sasa ndo ataangalia watoto wake sasa kama ana uwezo wa kuwatolea watu wawili yani kile kilichosalia baada ya kuondoa chakula chakula yeye ile siku ya Eid na usiku wake imebaki ya kuwatolea watu wawili anachokifanya ni nini anaitolea nafsi yake kwanza itakuwa imebaki na siku ya mtu mmoja na siku ya mtu mmoja haiwezekani waliobaki wale wote sita kuwatolea kwa sababu kilichobaki ni kwa ajili ya mtu mmoja na tumesema kwanza anaiangalia nafsi yake baada ya nafsi yake anaangalia wote zake sasa imebaki nasibu ya mtu mmoja inawezekana huyu mwanaume ana watu wawili kuwatolea wote wawili haiwezekani kwa sababu nasibu ni ya mtu mmoja atafanyaje na yeye ana watu wawili atamchagua kwenda mmoja anaitwa Fatuma na mwingine Mariam kumchagua Fatuma tu huenda kwa sababu ndio kwanza kumuoa hamna kwa sababu wale wanawake wote wa haki kwake yeye atafanyaje sasa yamal bilqura atafanyia kazi kura atapiga kura baina yao hao wakeza yule atakayepata ndiye atakayemtolea zakatul lfitiri yule atakayepata ndiye atakayemtolea zakatul fitr yule ambaye uh, atakayekosa kalasi itakuwa baadhi hakuna lawama na hakuna dhambi lakini vile vile kuna maeneo mengine ambayo pia yanatumika kura mfano mtu amemwacha mkewe lakini mwenyewe wakati anaacha mke ana watu wawili au ana watu watatu au ana watu wanne ikawa msahau yule aliyomwacha mbele wale wanne akamsahau tunafanyaje wakati huo na mshamsahau yale yaliyomwacha wanacho wote hamna ah tunafanyaje kura inabidi pige kura baina ya wale wanawake yule ambaye kura ikimwangukia ndio mke kwa sababu atakuwa ndiye mpenda zaidi lakini ndio mke yake hakuna namna kwa hiyo Qur'an njia katika njia ambazo za kisheria za kuainisha haki kwa hiyo mama yetu Aisha radhiallahu ta'ala anha anatuambia kwamba kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha arada safara alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anapotaka kusafiri akra baina azwajihi alikuwa anapiga kura baina ya wake zake فأيهن أجسأهما خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه يوتى يولى أبائي مشلواك ولكوة نتوكا يعني يولى أبائي كرياك ولكوة نتوكا ألكوة نتوكا نائم كون صلى الله عليه وسلم فمجدعي كون ألكوة تبقى مبانا عائشة تويندي زيد أبو تويندي أم سلمة تويندي لا ألكوة نفيا كورة يا wake zake hapa aliposema kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha arada safaran aqra baina azwajihi fihi mashru'iyatul qur'a والرد على من منع منها ndani yake tunapata faida ya usheria wa kura na vile vile tunapata radi kwa wale ambao wanayezuia swala la kura wapo baadhi ya maulama wachache ambao wanasema mna kurai bai kurai bai lakini uhalisia kura itafaa kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaisikiliza kwa hiyo alipokuwa anataka safari alikuwa anapiga kura baina ya wake zake yule ambaye alikuwa anapata kura ndio ambaye alikuwa anatoka na mtume sallallahu alaihi wasallam qalat aisha amesema aisha fa aqra bainana fi ghazwatin ghazaha akapiga kura baina yetu katika vita ambavyo aliweza kupigana وهي غزوه بني المصطلق وهي غزوه بني المصطلق hii vita inaitwa ghazwa bani al-mustaliq au ghazwa al-muraisi kwa katika hii vita mtume sallallahu alaihi wasallam akapiga kura baina ya wake zake fakharaja fiha sahmi mama yetu Aisha anatuambia baada ya kupiga ile kura ule mshahara wangu ukatoka yani kuonyesha kwamba yeye sasa ndiyo kura yake ilitoka na yeye ndiye ambaye alikuwa amepata aliposema maneno إلى أنها كانت وحدها من بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة kwenye haya maneno kuna ishara kwamba hakika mama yetu Aisha radhiallahu ta'ala anha alikuwa peke yake miongoni mwa watu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hiyo vita so kuna baadhi ya riwaya ambazo zimekuja kwamba pia alikuwepo Ummu Salama lakini haya maneno ya mama yetu Aisha inaonyesha wazi kwamba katika hii vita mama yetu Aisha alikuwa peke yake baina ya wale watu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam haya maneno anasema katika hali ya kuelezea na kutambulia za yale ambayo yaliyokuja kupatikana baadaye kati yao ndio uongo anasema fakharajtu ma'a rasulillah sallallahu alayhi wasallam nikatoka pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam baada ma unzila alhijab baada ya kuwa hijabu imeshateremshwa yani hijaban nisa'i ay ru'yati ar-rijali lahunna hijabu inayokusudia ni hijabu ya wanawake ambayo inakuwa inazuia uh, wanaume kuwaona hao wanawake kwa hiyo mwanzoni ilikuwa sherehe ya hijabu amna wao walikuwa wanavaa nguo za kawaida kwa hiyo baadaye aya ya kuamrisha hijabu ikaja sasa mama yetu Aisha anasema kwamba wakati haya yanatokea na mimi natoka na mtume sallallahu alaihi wasallama kwenda katika vita ilikuwa baada ya kuteremshwa hijabu yani baada ya kuja sheria ya wanawake kuvaa hijabu ya sheria anasema fakuntu ukhmalu fi haudaji na nilikuwa nabebwa katika haudaji yangu Haudaji ni nini? Haudaji tuseme ni kama kijichumba kidogo hivi ambacho kinazingushiwa nguo ndani yake huwa wanakaa wanawake ili wasionekane halafu kinachukuliwa na kuwekwa juu ya ngamia takizi kubwa kinatengenezwa na mfadhiwa mwanamke anakaa mbele ndani yake alafu nakuguliwa na kuwekwa juu iangamia pale eh, panapokuwa na safari kwa hivyo wetu Aisha anasema kuntu ukmalu fi haudaji na nilikuwa nabebwa katika hiyo haudaji wa unzar fihi na nilikuwa nateremshwa kwa hiyo baada ya kuraa na yeye ndio kutoka na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anachukuliwa kwenye hiyo haudaji ambayo ilikuwa inawekwa juu ya ngamia anasema fasirna hatta idha faraga rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwatihi tilka tukatembea mpaka alipomaliza mtume sallallahu alaihi wasallam vita vyake hivyo kwa katoka Madina na kwenda huko ambapo alikuwa آه، وقد كان غير المستلق من بيت بكفجان مفكا متوم صلى الله عليه وسلم من الصحابة ولكو مريضا يبو بيتا أنا سيما وكسل يعني ورجع في القدواتي نمتوم يكارون لكي يبو بيتا يعني ومعيدا wakapigana hivyo vita wakafa na mtume akawa sasa ni mwenye kurudi kutoka katika hivyo vita sababu so, chaisha hakuna kinachoendelea isipokuwa ni kurudi zao mama yetu anaendelea kusimulia danauna min almadina kafilina kwa hiyo wakati sasa wa kurudi tukakaribia madina wanarudi kutoka kwenye vita wanaendelea Madina kwa wametembea mpaka wakaribia Madina kafirina yaani kafilina bi maana rajiina hali ya kuwa ni wenye kurudi wakaribia Madina hali ya kuwa ni wenye kurudi kutoka katika hivyo vita aadana laila birrahim mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa idhin au akajulisha kwenye huo usiku watu kuondoka tunafika Yusufu wakati wanarudi Mtume sallallahu alaihi wasallam akajulisha watu waondoke na kuendelea na safari ya kwenda zao Madina wakati mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa hii habari ya watu kuondoka kuendeleza safari mama yetu Aisha anasema fakuntu hina adhanu birrahi nikasimama wakati wale watu wanaondoka wakati watu wanajiandaa kuondoka mimi nikasimama famashaitu hatta jawaztu aljaysha nikatembea mpaka nikalivuka lile jeshi wakati watu wanajiandaa kuondoka Aisha akatembea mpaka lile jeshi akalivuka kwa nini alikuwa ametembea litakubia li hajataha munfaridatan lengo kwa ajili ya kwenda kukidhi haja peke yake pako na haja haiwezekani kumsaidia mbele ya watu kwa hiyo akalivuka lile jeshi kwa ajili ya kwenda kujisaidia anasema falamma fadhaitu sha'ni pindi maliza jambo langu alladhi bi bisababihi jambo lake ambalo alielekea huku kwa sababu yake yani pindi anapomaliza kujisaidia pindi anapomaliza kukidhi haja akbaltu ila rahli nilirudi kwenye ile sehemu yangu ambayo nilikuwa nimefikia kairaja ila makani makan alladhi kuntu nadhila fihi nilirudi katika ile sehemu ambayo nilikuwa nimefikia kwa maliza kukidhi haja akarudi kwenye ile sehemu ambayo alikuwa mwanzoni anasema falamasu sadri nikagusa kifua changu falamasu sadri nikagusa kifua changu faidha yakdulli min jadai wa barik kadim qata'a baada ya kugusa mara ile cheni yangu ambayo nilikuwa nimevaa kutokana na jana anasema uh, karan cheni kawaida ambayo inatengenezwa sio tuseme nini na vidude vidogo vidogo hii hii inaitwa uh, jaza wapale Madina Yemen kwa hiyo hivyo vidudu ambavyo vilikuwa vimetengenezewa hiyo cheni vilikuwa vimetoka sehemu ambayo inaitwa Ghafari ni mji ambao uko Yemen kwa hiyo anasema nilipokuta kifua changu nikakuta ile cheni yangu ambayo imetengenezwa na hivyo vidudu kutoka Yemen kani mkatwa ah, imekatika imekatika na imedondoka ulikagua haoni tena ile chini yake yeye akashughulika na habari za kutafuta cheti wakati huku kumeshatoka habari kwamba watu waendelee na safari lakini akawa bize na chini yake anasema farajatu nikarudi kule kule ambako nilikuwa nakidhi haja faltamastu akdi nikatafuta cheni yangu nikarudi ile sehemu nikatafuta cheni yangu fahabata niftighahu kule kutafuta kukanizuia kurudi haraka kaenda ile sehemu akawa bize na kutafuta cheni yake kwa katika hali ya kutafuta na ilikuwa ni usiku kule kutafuta kukamcheleweka kurudi kwenye msafara kala anasema mama yetu Aisha wa akbala rahtu alladhina kanu yurahiluni wakaja wale watu ambao walikuwa wananiweka hali ya kuwa niko katika hiyo haulad juu ya ngamia yeye yuko kwa sababu hiyo cheni wale watu ambao wananyanyua ile hauda kile kitumba ambacho kimezungushiwa nguo na kuweka juu ya ngamia wakaja wamefika pale wanachokifanya wao nini fahtamalu haudaji wakabeba ile haudaji wakabeba ile haudaji farahuhu ala ba'iri wakaiweka juu ya ngamia wao amekuja kujua kwamba yuko nani au hayupo wao wamefika tuna kubeba na kuweka juu ya ngamia anasema alladhi kuntu arkabu alayhi katika ngamia ambayo nilikuwa nafanya wa hum yahsabuna anni fi wanafanya hivyo wao walikuwa wanahisabu na kudhani na kujua kwamba mimi niko ndani yake kwa walipofika pale wao wakajua kwamba bwana Aisha ndani yuko kwa walichofanya wao kunyanyua haula na kuweka juu ya ngamia fala walikuwa nadhani kwamba yeye yuko ndani wakanat nisao idhaka kifafan na walikuwa wanawake wakati huo ni wembamba walikuwa sio mabonge uko mbamba na miaka hiyo ndio ilikuwa chaguo chaguo la watu mwanamke ikiwa mwembamba miaka hiyo ndio ilikuwa chaguo la watu ilikuwa siku hizi hali imebadilika siku hizi hali imechange mtu anaangalia lao kidogo yule ambaye ana mwili mwili <clears throat> anasema lam yahdurna walam yakshahunna lahmu walikuwa hawajatiwa uzito wala uwingi wa nyama walikuwa ni wembamba hawana nyama nyingi ambazo zilikuwa zinasababisha kuwa mazito kawaida mtu kati anapozidi zilikuwa bonge kati anapozidi zilikuwa na nyama zinazokuwa mzito lakini wao hawakuwa hivyo faida tunayopata kwamba hao mabwana ambao walikuwa na beba ile hao gaji walikuwa na adabu ya hali ya juu walikuwa na adabu ya hali ya juu kwa nini kwa sababu wao walipofika pale wakasema ngoja tutungulie huko ndani yupo au haipo wala hawakuzungumza chochote kile wao walichofanya ni kunyanyua khalas wakaweka juu ya ngamia na ndio inapotakikana na hivi ndio inapotakikana hata hata mtu ikiwa si mahali wake kwa wao walifika pale hawakufungulia ndani wala hawakuzungumza walichokifanya ni kunyanyua tu ile haula na kuweka juu ya ngamia wao walikuja nyuma yao hawakuona tofauti yani baba mama baba yetu Aisha mule ndani na kutokuwepo ni sawa walipokuwa wanasua na wakati wenyewe kuna ni sawa sawa hakuna tofauti yoyote yani kutokana na wembamba ambao walikuwa nao mama yetu Aisha anasema inna ma yakulna alulqa min at-ta'am neno al-urfa bi maana al-qalila sina suala walikuwa wanakula chakula kidogo inma yakuluna al-urfa min at-ta'am walikuwa wanakula chakula kidogo ndio maana walikuwa ni wembamba na mtu kadri anavyozidi kula ndio anakuwa bonge anaendelea kusema falam yastankiru al-qawm khifatan hawdaji hina rafa'uhu wa anasema wale watu hawakukataa yale hawakuhisi uwepesi wa ile haudaji hawakuhisi uwepesi wa ile haudaji wakati wananyanyua na kuweka juu ya dunia hawakuhisi kwamba wana kitu chepesi hawakuhisi lakini kwa sababu mama yetu alikuwa ni mwembamba lakini pamoja na hayo anasema wa kuntu jariyatan hadithata sinni na nilikuwa ni binti mdogo nilikuwa ni binti hadithata sinni wa umri mdogo kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuoa Aisha aliyakuwa yuko mtoto mdogo. Mwenye miaka 6 na 7. na wakati anamuoa na wadogo wake hata tendo la ndoa lilikuwa lijafanyika isipokuwa ilifanyika Madina wakati ana miaka tisa na hivi vita kuna wale nyingi zimesemwa lakini kauli ambayo wengi katika elimu wamesema wamesema kwamba ilikuwa ni katika mwaka wa 5 Hijria kwa hiyo ukiangalia mwaka wa tisa ambao Mtume sallallahu alaihi wasallama alifanya naye tendo la ndoa mpaka hivi vita vinatokea mtu Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati huo eh, anafanya vitendo la eh, ndoa na Aisha mpaka pale anatoka kwenda kupigana katika hii vita mama yetu Aisha alikuwa hajafikisha umri wa miaka 15 alikuwa hajafikisha umri wa miaka na tano na ndio maana wenyewe hapa nakwambia kwamba nilikuwa ni binti tena wa umri mdogo kwa hiyo anatuambia haya maneno kwa ajili gani pale alivyosema wa kuntu jariyatan hadithata sin na nilikuwa binti mdogo wa umri huenda amesema hivi kwenda amesema hivi ilal bayan alawdhu kwa ajili ya kubainisha udhuru kwenda anasema haya maneno kwa ajili ya kubainisha udhuru fima fa'alatuhu kwa kila alichofanya kwenda anasema haya kwa ajili ya kubainisha udhuru kwa kila alichofanya min al 'ala aqli alladhi kutokana na yeye kuwa bizi na kukupia ile sheria ambayo imekatika wa min istiklaliha bitaftish na kule kuwa kwake bize na kutafuta fi tilka hali katika hiyo hali wa tilka i'lan ahliha bidhalik na kuacha kuwapa habari watu wake kwa hiyo nakala sema ya maneno ili kuleta udhuru na kubainisha udhuru kwamba haya yote yalifanyika kwa sababu ya utoto ambao nilikuwa nao taarifa ya kuondoka imetolewa lakini mimi kwa vile cheni yangu ilikuwa imekatika nikawa bize na habari za cheni wanda kadhani watanisubiri tu lakini hata gani kwa kuweza watanisubiri tu wacha mimi niendelee kutafuta hii cheni yangu anasema haya kwa ajili kwenda kubainisha huko kwa najitetea nilikuwa mdogo nilikuwa mdogo yani sija mtu akasema sasa kwa nini yeye alikuwa anahangaika na vitu hivyo badala ya kuondoka anasema kwamba lilikuwa binti tena mdogo kawaida yani mtu anapokuwa mdogo yani tajiri ya mambo anakuwa hana tajiri tajriba mambo anakuwa hana bali hata wale wanaume ambao wanao watoto wadogo watoto wadogo huwa wasumbufu sana mwanzo sababu akili zao zinakuwa zijakulia mambo yao yanakuwa mambo ya kitoto kwa unaweza kupeleka mboga nyumbani baada kufika mapema yeye akawa bizi na mweke mpaka akachelewa inawezekana hata kama anasoma na madrasa wanaenda sana na kana kwa madrasa nyaka akachelewa hana kazi alipo nyumbani kwa lakini akawa bizi na mambo mengine mpaka akachelewa kufika sababu ya utoto wake aliyokuwa nao sasa mama yetu Aisha anatuambia haya maneno huenda kwa ajili ya kubainisha udhuru kwamba haya yote yalikuwa yametokea kwa sababu ya utoto wangu ambao nilikuwa nao kwa hiyo wale mabwana walipopika sasa na kunyanyua ile hauda na kuweka juu ya ngamia mama yetu anatuambia babaatul jamala baada baada kuweka wakamtimua ngamia tabaqtu aljamala ay afaruhu wakamtimua ngamia kwa ajili ya kuanza kutembea fasaru hao wakaenda zao kwa walipofika na kunyanyua kuweka juu ya ngamia kubaki tena msafara ukaanza mama yetu anasema wa wajadtu akti baada ma stamarra aljayshu na nikapata cheni yangu baada ya kuwa lile jeshi limeshaondoka mpaka naiona ile cheni jeshi limeshaondoka kitambo anasema fajitu manazila nikaenda kwenye ile sehemu ambayo walikuwa wamefikia nikaenda kwenye ile sehemu ambayo walikuwa wamefikia walaysa biha minhum dai wala mji na hakuna yeyote katika wao anayeita wala anayeitikia yani ikiwa na maana laisa fiha ahad kaenda pale hakuna mtu yeyote kafika pale mna watu wameshaondoka afanyeni watu wameondoka wakati wenyewe ni usiku alichokifanya ni nini anasema fatayammamtu manzili alladhi kuntu bihi nikakusudia ile sehemu ambayo nilikuwa mwanzoni sikwenda sehemu nyingine nikaenda pale pale ambapo nilikuwa mwanzoni faida ambayo tunaipata hapa tunaona namna gani Aisha alipokuwa na akili angekuwa mtu mwingine angeanza kuhangaika na kusema huenda ni wafuasi walikuelekea au huenda angeanza kupiga kelele na hali yenyewe ilikuwa ni usiku lakini ikafika pale alipoona hamna mtu yeye ile ile sehemu ambayo alikuwa mwanzo hakwenda sehemu nyingine anasema wa dhanantu annahum sayafqiduni fayarji'una ilayya na nikajua kumbo wao wata nitakuta wakinitafuta na watu niona hali kisha kuwa hivyo watarudi kwa sijua hivyo kwamba wataenda hiyo safari yao wataenda huko hawatuniona watarudi tu kwa hiyo kawaida mtu anapokuwa anapotea ili ule upoteaji wake usije kushughulisha watu kama alikuwa na watu basi abaki pale pale ambapo alikuwa na wenzake kwa sababu Ahmad kana yeyote atakapokuwa baadaye watakapoamua kumtafuta lazima tu wataenda ile sehemu na ndio alichofanya Umar ibn Aisha anasema fabaina ana jalisa sasa wakati mimi nikiwa nimekaa fi manzili kwenye ile sehemu yangu ambayo nilikuwa wakati nikiwa nimekaa ghalabatini aini macho yako yakashinda yani nitapatwa na usingizi nilikuwa peke yangu usiku niko pale nikapatwa na usingizi macho yakashinda panifu nikalala piga picha ilikuwa ni usiku usiku kwa maana usiku halafu polini sio nyumbani lakini pamoja na hayo anapata usingizi na kulala lakini huenda hii ni katika hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kumpa pumbazo so mtu kawaida anapokuwa analala hakuna fikra zingine anazofikiria huenda katika ile hali ya kulala basi yale mawazo yake mengine yakapotea kalala zake peke yake mtoto wa kipi polisi anasema wakana صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني na alikuwa sahaba mmoja jina lake anaitwa Safwan bin Mu'attal as-Sulami thumma al-Dhakwani min wara'i al-jaysh alikuwa nyuma ya jeshi Safwan yeye alikuwa nyuma ya jeshi kwa nini alikuwa nyuma ya jeshi لانه كان اذا رحل الناس قام يصلي kwa sababu kawaida yake ilikuwa watu wakiondoka yeye anasimama na kuswali kawaida yake ilikuwa hivyo watu walipokuwa wanaondoka yeye alikuwa anasimama na kuswali thumma tabahum kisha nafuata tumaliza kuswali anafuata faman sakata lahu shay'un atahu bihi yule ambaye alikuwa anadondoka na kitu akawa anamletea kwa alikuwa anachelewa nyuma kwa sababu ya kuswali lakini akawa anafuata ule msafara kama mtu alikuwa amedondoka na kitu akawa anabeba na kumpelekea Aisha alisema fa asbaha inda masjid kwa katika kule kutembea akaja kufika ile sehemu ambayo mimi nilikuwa akaja kufika ile sehemu ambayo mimi nilikuwa faraa sawala insanin naimi akaona weusi wa mtu akiwa amelala eneo ile sio moja kwa pale pale ambapo alikuwa lakini eneo lile kwa alipofika pale akaona weusi wa mtu aliyakuwa amelala lakini pamoja na kuona kwake ilikuwa haijadhikirika kwake kwamba alikuwa mwanaume au mwanamke ilikuwa haijadhikirika faarafani hina raani Aisha anasema akanijua pindi aliponiona hadha yashharu bi anna inkashafa lamma nama hapa aliposema faarafani hina raani akanijua pita aliponiona kunatoa ishara na kujulisha kwamba uso wake ulikuwa wazi wakati amelala uso wake ulikuwa wazi wakati amelala kwa alipomuona ule uso wake akamjua na kwa sababu wakati anafika pale ilikuwa tayari ni muda wa mapambazuko karibia na asubuhi kwa hiyo mambo alikuwa tayari wameshaanza kuingia kujua anasema wakana raani kabla alhijabi na alikuwa ameniona kabla ya kuteremka aya ya hijab kana raani kabla alhijab na alikuwa ameniona kabla ya hijab haijiteremshwa kwa alipomwona akajua kwamba huyu ni Aisha hapa aliposema kabla alhijab eh kabla nuzuli aya ya hijab kabla ya kuteremka aya ya hijab alikuwa amemwona kabla ya kuteremka aya hijab wa huwa dalilun ala qidami islam safwan na hapa tunapata dalili kwamba safwan alikuwa ametangulia kusilimu kwa nini fa inna alhijaba kana fi dhilqaida sana salati kwa sababu aya hijabu ilikuwa imeteremka katika mwezi wa dhilqaida mwaka wa tatu hijiria ilikuwa imeteremka katika mwezi wa Dhulqaida mwaka wa tatu hijiria Dhulqaida mfunga Shawwal fungo moja Dhulqaida eh, mfungo pili mfungo pili kwa hiyo aya iliteremka katika mwezi wa mfungo pili mwaka wa tatu hijiria na Safwan alikuwa amemwona Aisha kabla ya aya hijabu kuonyesha kwamba Safwan alikuwa amesilimu mapema na ndio maana tunamuona Aisha kabla ya aya hijabu hajateremshwa kwa hiyo ile siku ya tukio linatokea alipomwona kwa mjoko huyu ni Aisha anasema fastaikatu bistirjaihi nikaamka kwa ajili ya istirja yake yani kwa kusema kwake inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Safwan alipomwona Aisha hakusema neno lingine isipokuwa alisema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un aliposema hili neno ndipo Aisha alipoamka ndio maana akasema haya maneno fastaikattu bistirjaihi nikaamka kwa kule kusema kwake inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nasema ina arafani pindi alivyojua kwa alivyojua kwa huyu ni Aisha akasema hayo maneno ndipo Aisha alipoamka anasema fakhammantu wajhi bijilbabi nikafunika uso wangu kwa nguo ambayo nilikuwa fakamatu aidha tayib nikafunika wajibu iko uso wangu baadhi kwa ile nguo ambayo nilikuwa nayo hapa tumeona namna gani Safwan alipokuwa na zakaa alipokuwa na akili kwa sababu yule si makamu wake kwa kufanya pia kusema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kana biashara kaisha hapo kwa hiyo aliposema hayo maneno Aisha akaamka na alipoona kwa watu kuaja kufika uswaji hapo tunapata faida kwamba mwanamke wa Kiislamu anapokuwa mbele za wanaume wasiokuwa mahimu zake inabidi uso wake ufunikwe ndio faida ambayo tunaipata kwa sababu kama hali singekuwa hivyo Aisha singepata tabu yote ya kufunika uso wake lakini vile vile hapa tunaona makosa baadhi ya dada zetu wa Kiislamu ambao wao wanapokuwa baadhi ya maeneo hata wakijua wako mbali na waume zao basi nyuso zao huwa wanaziacha wazi haya ni makosa haya ni makosa kama wanapotea wale madada zetu ambao wanapokuwa baadhi ya eneo huo wanabani na kuhifadhi nyuso zao lakini wakiwa maeneo mengine nyuso zao wanaacha wale haya ni makosa kwa faida tunayopata kwamba mwanamke wa Kiislamu hakikani kuacha uso wake wazi mbele ya wanaume ambao si ndio maana Aisha radhiallahu ta'ala anha alipofika Safwan bin al-Mu'attal Sulami akafunika uso wake baada ya kufunika uso wake mama yetu anatuambia wallahi ma takallamna bikalimati na hapo kwa Allah hatujazungumza neno lolote ذاتي ya yeye Safwan kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un anasema hakuzungumza neno lolote wala sami'tu minhu kalimatan na wala sijasikia kutoka Safwan neno lolote hakuzungumza hakupiga story na wala sijasikia neno lolote kutoka kwa Safwan sijui haya namna hii ingekuwaje imemtokea mmoja katika dada zetu leo hii inawezekana ndo angeanza kuleta maneno mengi baada ya shukurani kwamba yani ah, nilikuwa nimenasa hapa sio singetokea singekuwaje ah inawezekana angeanza kusema maneno ya namna kama lakini wameitoka wakimya bali na Sofwani naye hakuanzisha mazungumzo yote sababu ingekuwa mwingine ndio angeanza sasa kwani ilikuwaje mbona umeachwa mbona ukabaki pale peke yako hali ilikuwaje lakini na Sofwani hakuzungumza chochote kile ndio maana mwenyewe anaitwa Aisha anasema wallahi ma takallamna kalima na hapa kwa Allah hakujazungumza lolote wala sami'tu minhu kalima na sijasikia kwa yeye neno lolote ghaira sirja'ihi isipokuwa ile sirja yake yani isipokuwa ile neno lake la kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un hakuna kitu kingine ambacho mimi nilisikia kutoka kwake mama yetu anasema wahwa hata anaba rahilatahu akasogea mpaka akakikalisha kipato chake hmm? hmm? akasogea mpaka alipo mama yetu Aisha hatta anagha rahilatahu mpaka akaja kukalisha kile kitundu chake mnyama bali alikuwa nayo kukalisha fawafia ala yadiha kamkanyaga kwenye mguu wa mbele yani mnyama ili kusudi asiinuke baada ya kufanya hivyo mama yetu anatuambia fakumtu ilaiha nikasimama kwenye kile kipando farakabtu farakibtuha farakibtuha nikapanda kasogea kwenye kile kipando nikapanda fantalaka yakudu birrahila akaondoka hali ya kuwa ananiongoza kwenye yule mnyama yani Sofwani alikuwa anatembea aliyekuwa anaongoza yule mnyama ambaye juu yake kulikuwepo na mama yetu Aisha safari ikaanza anasema hata ataina aljaisha mpaka tukalifikia jeshi mpaka tukalifikia jeshi mughirina fi nahri dhahira Mungu ni eh nazirina fi waqti shiddati al-harb nazilina fi waqti shiddati al-harb aliyekuwa wameteremka wenye kupumzika wakati wa joto kali piga picha lile tukio la Aisha kutafuta ila chini yake ilikuwa ni usiku Safwan mpaka anafika sehemu ambayo alikuwa Aisha ilikuwa karibia na mapambazuko wametembea mpaka wanalifikia jeshi ilikuwa ni wakati wa joto kali lama takunu shamsu fi kabili sama wakati jua na wakati kati ya mbingu kwa hiyo kipande hicho chote hicho walichotembea mpaka wanalifikia jeshi hakuna chochote ambacho umekizungumza adabu ya hali ya juu kabisa adabu ya hali ya juu lakini vile vile nikuonyeshe kwamba mama ah, yetu Aisha alikuwa si mwingi wa maneno bali vile vile tunaona namna gani masahaba walipokawa na adabu iliyopitiliza kwa hali kama hii hakan Ibn Mas'ud kusema man kana minkum mustannan falyastanna bima qad yule ambaye anataka kuiga miongoni mwenu aige wale ambao yamemtukuka ni watu ambao walikuwa meleleka malezi yasiokuwa na mfano kwa wanatembea mpaka wanalikuta lile jeshi wanalikuta mchana tena hali ya kuwa wamepumzika kutokana na jua kali anasema fi nahri tahira katika mwanzo wa mchana fi nahri tahira eh awwaluha mwanzo wa mchana unasema pale mwanzo mchana jua kali kweli na ile miji ile ina joto sana bali muda kama huu joto lake linakuwa liko juu kwa hiyo kuanzia ile saa tatu saa nne joto linakuwa ni kubwa kupita bailini kwa hiyo maana hata mtaa kulikuta ilikuwa ni wakati wa joto kwa maana ya joto mwanzo mchana anasema wagumu nzuri tumekuta hali ya kuwa wao wameteremka wamepumzika kwa mfano askari jeshi wamelikuta kwa sababu walikuwa wamepumzika mama yetu anasema qalat Aisha amesema fahalaka man halaka akaangamia aliyoangamia kwa sababu wakati wanafika pale walikuwa wawili sofuata umeitwa Aisha tusifikirie toko siku huo mpaka wale mchana wote wanafika pale wako wawili kama yetu anasema fahalaka man halaka akaangamia aliyeangamia maneno ya uongo yakazuka hapo kwamba iwezekani kabisa yaani bana wale watembea wawili tu amna lazima tu wameyafanya waliyofanya kwa hadithi la ifki maneno ya uongo yakaanza maneno ya uongo yakaanzia hapo anasema wakana alladhi tawalla kibra al-ifki Abdullah bin Ubay bin Salul na aliyekuwa ametawala lile jambo la uzushi na Abdullah ibn Ubay ibn Salul yeye ndo ambaye alikuwa ameanzisha yale mazungumzo kwamba iwezekani hawa lazima tu wameyafanya waliyofanya huko kutembea wote huko wametembea haiwezekani lugha yaleo leo ingesema kumweka pisi na mbuzi kwenye zizi moja wakaangamia walioangamia katika hili swala ويستمعه ويسترشيه Huru anasema kwamba nimepewa habari nimeelezwa kwamba ilikuwa hii habari inaenezwa na kuzungumzwa mbele yake yani mbele ya Abdullah ibn Ubay ibn Salul hii habari ilikuwa inazungumzwa mbele yake akawa ni mwenye kuketi ile habari ambayo ilikuwa inaelezwa na kuzungumza mbele yake yeye alikuwa hakatai bali alikuwa nakiri wayastami'uhu na kuisikiliza hakuwa nakataa bali yalikuwa alikuwa na alikuwa anaisikiliza wayastawshihi na akawa na yeye sasa anaisikiliza na kuikabali sio kwamba ilikia kukiri na kusikiliza peke yake hamna yeye baada ya kukiri na kusikiliza akawa anasambaza na kuituperusha وقال وروى ايضا na amesema urwa ibn zubair pia ولم يسمى من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت ومصع بن أساسة وحمنة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم huko pia anasema nimeelezwa kwamba hakutajwa katika wale watu ambao walikuwa wanazungumza yale maneno ya uzuri maneno ya uongo pia isipokuwa hasan bin Thabit Hassan bin Thabit alikuwa katika masahaba sallallahu alaihi wasallam wala hakuwa katika wanafiki lakini katika watu baada ya maneno kuanza kuzungumzwa yeye alikuja kuyabeba na kuyakubali wa misbahu ibn athada na vile vile misbah ibn athada ambaye huyo misbah alikuwa katika familia ya kina Aisha na yeye pia aliingia katika mkumbo bila habari alikuja kuzibali wa Hamna bintu Jahshi na vile vile Hamna bintu Jahshi ndugu wa Zainab mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawa ndio ambao walikuwa wametajwa majina yao kwamba ni katika watu ambao walikuwa wameingia katika kueleza zile habari kwamba mama yetu Aisha kafanya uchafu hapa tunajifundisha kwamba mara nyingi vitu vya namna kama hivi vinakuja kutokea katika jamii kuna baadhi ya watu wanakuwa wanachotwa inawezekana wanapolinganishiwa maneno mtu akawa anakubali kabisa kwamba kweli bana hili litakuwa limetokea tena si ajabu wakawa wanasambaza kwamba ah, bwana mtu fulani ah yule bwana mfanyaji wa machafu kama ni binti akasema kwamba binti yule ah, yule bwana anitulia mapenzi ni mzinifu kama ni kijana akasema kwamba yule kijana mwenyewe hajatulia kwa wanaingia katika vitu vya namna kama hiyo na inakuwa ni kazi inakuwa ni kumsingizia mtu uchafu na swala hili ni swala heshima wewe unaposema kwamba mtu fulani huenda amefanya uchafu fulani kama unasema peke yako tu au mko wawili au mko watatu nyinyi mnastahili kupigwa mapua yaani hata kama wewe kweli kitendo umekiona kinafanyika ukija kusema kwamba bwana nimeona fulani anafanya udhinifu na watu hawajitimia wanne waliona hicho kitendo wakatoa ushahidi wao na bakora hata kama mkiwa wawili mkasema hivyo bakora inakuhusuni hata kama mkiwa watatu Allahumma muwe wanne kuonyesha kwamba swala la kumtuhumu mtu uchafu wa zinaa hii ni katika madhambi makubwa lakini vitu ambavyo leo vinasambaa katika jamii yetu msikana mtu akatuhumiwa kwa sababu ya maneno ambayo yameanzishwa na watu ambao huenda wajulikani msikana mtu akabeba na kuanza kusambaza kwa watu wengine hii ni jariba hii ni makosa tujaribu kukaa mbali na vitu namna hiyo kwa hata hili na mama yetu Aisha kupokea na kusema yale yaliyosemwa wako masahaba ambao walikuwa wameingia ndani yake kama alikuwa huyo Hassan Misra pamoja na Hamna binti Jahsh. huyu Hamna tumesema ni ndugu wa Zainab mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam sasa inawezekana ambacho kilichosababisha yeye kueneza zile habari na kuingia ndani yake kuona kwamba huyu si mke mwenza wa dadangu ndio yamesema haya waje tumia habari zake ni sababu na kwa sababu Aisha inaonekana anapendwa sana Mtume sallallahu alaihi wasallam ah watu kama zake ni sambazo kumtaji watu wapate kujua akabeba baba yeye akawa ni katika watu ambao wanayesambaza ile habari kwamba Aisha bwana yamefanyika huko yalofanyika na Sufwan ibn Mu'attal as-Sulami hawa watatu ndio walio faida katika watu wengine yani walikuwa wengi lakini waliotajwa majina walikuwa ni hao watatu la ilmali bihim sina elimu nao yani siwajui kaila annahu usbatun isipokuwa ni kundi pamoja siwajui na hawajatajwa lakini lilikuwa ni kundi ambalo lilikuwa linatoa hii habari na kusambaza kama qala Allah ta'ala kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an wa inna kibra dhalika yuqalu lahu Abdullah ibn Ubay ibn Salul na mkubwa hilo jambo lenyewe la FK nasema kwamba ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul yeye alikuwa amelibeba lile jambo yeye ndo mkuu wao qala huwa anasema huwa ibn Zubair kanat Aisha takrahu an yusalla indaha as-sa wa taqulu innahu alladhi qala fa inna abi wa walidahu wa irdi لعلم محمد منكم wiqaun alikuwa anasikia Aisha kutukana Hassan mbele yake Aisha alikuwa anatukia Hassan bin Thabit kutukana mbele yake watakulu akawa anasema innahu alladhi qala kitendo ambaye amesema fa inna abi hakika baba yangu wa walidahu na baba yake wa na heshima yangu لأرض محمد kwa ajili ya heshima ya Muhammad minkum wakato ni ngome kwa hiyo haya maneno Aisha ikawa anatukia kutokana Hassan bin lakini alikuwa ni katika watu ambao walikuwa wanasambaza zile habari na yeye katika watu ambao walikuwa wametaja kwamba walikuwa wanashiriki kwenye kueneza zile habari kwa hiyo tunaona namna gani habari ilipokuwa ipe shingiziwa kwa mama yetu Aisha kwa hiyo haya ndio maneno ya Ebu maneno ya uongo ambayo alikuwa amezuliwa mama yetu Aisha pamoja na yale yote aliyosimulia kutokana na mazingira jinsi yalivyokawa lakini watu walisema lakini vile vile tukae tukifahamu kwamba dunia ilivyo hii mtu huwezi kubaki salama ukiingia katika mazingira tu ambayo huenda watu wanakutafuta lazima watu kuzushia kuzushia wale wanafiki pamoja na kudhihirisha uislamu wao lakini hawakuwa vizuri na watu ambao walikuwa na imani ya kweli mpaka leo katika jamii yetu wako mtu kama anataka kumchafua mtu mwingine kwa mambo ambayo hana nayo pale anayopata mpenye tu baada inakuwa ni sababu ya kupenyeza na kuanza kuzungumza maneno mabaya kujiana kwa kama walikuwa wanafanya wanafiki pia hasa katika jamii yetu leo haya mambo yapo tutaona yale yaliyokuwa yametokea baadaye baada ya hii habari kusambaa na kumfikia mtume na vile vile kumfikia mwenyewe Aisha mpaka kuteremka aya ya kuwekwa mbali Aisha na jambo lile la uchafu ambao lamthibitiwa hakika ulikuwa mtihani mzito sio kwa yule mama yetu Aisha aliyosingiziwa tu bali kwa mtihani mzito kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ni mkewe lakini vile vile ilikuwa mtihani mzito kwa Uislamu mwingine na walikuwa mtihani mzito kwa wazazi wake Aisha Abubakar na mama yake kwa hiyo kwa Jumapili hii ya leo tunasimamia hapo inshallah Jumapili ijayo tutaendelea na hii hadithi